braćo i sese, prije nego što priđemo prepunoj čaši, da naglasimo, podsjetimo da oni koji nisu kršteni, ako ih ima među nama, ne treba da pristupaju svetom putiru. A oni koji su kršteni i koji vjeruju u Sina Božijeg, neka pristupe sa živom vjerom, dakle vjerom koja i vjeruje, ali i na život utiče, ostavlja svoj trag i svoj pečat u životu. Nemojmo mrtvom vjerom koju samo imamo na ustima, a u srcu ne, nego živom vjerom. A živa vjera je ona kojom se vjeruje i kojom se hodi za gospodom našim Isusom Hristom, kroz poslušnost njegovom učenju i njegovoj crkvi. Jer u suprotnom, ako budemo pristupali svetinji, to će nam se, nemojte ovo pogrešno shvatiti, ne želimo da vas odbijemo, daleko bilo, nego jedan zdrav savjet, to će nam se ubrojati u veliku drskost, braćo i sestre. Oni koji se pričešćuju, a poslije griješe, To se uzima za veliku drskost i duh sveti ne samo što neće posjetiti takvog čovjeka, nego mogu da se stvore uslovi za šire i intenzivnije djelovanje protivničkih duhova, kao što je pokazao apostol izdaje juda. U njega je satana ušao poslije svete i tajne večere, koju nije ispoštovao noseći u svojem srcu zle namjere i zle planove, a koji pristupaju strašnom prestolu i strašnom putiru sa lošim namjerama, braćo i sestre, stvaraju uslove da u njih uđe sila mraka. Zato još jednom pristupimo u strahu Božijem, vjerujući da pristupamo ognju božanstva, da nas ne spali, braćo i sestre, nego da nas osvešta, a naše strasti da spali, naše poroke i demone u nama koji nas i navlače na takav život i njemu uče a da upali u našem srcu ognjenu i duhovnu ljubav prema njemu i prema Otcu njegovom. To da ištemo, tome da se nadamo, da bismo u vjeri i nadi i taj veliki bescen dar ljubavi prema Otcu kroz tijelo i krv njegovoga Sina, koje primamo ovdje, kojima se pričešljujemo, a snagom i usmjerenjem Duha Svetoga zadobili. I u tome je, braćo i sestre, sve. U tome je sadržan vječni život. Ako se toga udostojimo, nama ništa više ne treba. Sve smo dobili. Zato sa takvom vjerom i u takvom raspoloženju pristupimo.